你知唔知邊個作曲家叫蕭史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意蕭波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你估細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝推鼓鼓鼓 大家好嚇，老漢推股 Hello，啊，咁時間過得真係快。啊，今日就又到星期一，誒個個又有特備節目啊，特特備節目就係無就題係無題啊老夫子，同埋南柯一夢啊，誒或者耐人尋味。係啊。OK，咁啊，即刻進播下有啲其他聲出嚟。係啦，嚇咁啊。階級敵人係啊，搞破壞。係啊，係啊，因為個呢頭先我唔知有冇大家有啲 聽眾好專心啊，突然間醒咗，係啦，又話聽到啲誒、呃好似 Pokemon Go 啊遊戲聲啊咁嗰啲啊，即係可能因為我哋呢度啲磁場啊，因為我哋頭先喺邊個喺度捉緊嗰啲係精靈係咪啊？係啊，我唔知其實。通街都啲精靈啊，唉，真係一街都係，一地都係啊！咁啊，即係一路我頭先喺地鐵度過嚟，見到男男女女都喺街度捉緊精啊！咁可怕，係啊，好使恐怖乜捉啫？ 嚇？攞個洗血精戳下咪有咯。係咩？哦，而家啲玩法唔同啊，因為啲即係其實 Pokemon Go 咧，真係一流嘅，即係俾啲宅男宅女咧，即係以前就喺屋企喺度自己掛自己喺度捉緊啲精靈咁啊，啊中精，中的精靈，精靈，啊咁而家咧就有咗呢個遊戲咧，啊啲人就行出街錯啦， 即係就公開啲，係啦冇錯啦，即係有啲呢個復古啊，翻翻去呢個原始時代。你睇下我哋啲親戚嗰啲星星啊嗰啲咧，係啦都好公開㗎。嚇咁啊叫叫做咩咩咩笨乜乜出征啊，嗰啲叫。唔係幫講出精，幫講出征嗰啲啦啊，咁啊幾有趣啊！踏踏出咗第一步啊，嗯啊，咁啊離上市又近咗啦，嚇、好似呢一鑊， 喂佢上咗㗎啦，好似嚇嗰間公司唔係我學咗阿大 N 嗰啲口 spin 吻 off 佢，嘅，哦啊，sorry 啊你，上市又首先又近咗一步，搞好個業務，係砌啊靚盤數。係啦，唔冇錯啦，係升咗好多啊！因為只 Pokemon 嗰只股票喺日本上市，係任天堂啊嘛，好似係。嚇。其實幾叻嘅喎，真係，因為嗱呢啲咁嘅配合埋實景啊、GPS 啊呢啲咁啊 Apps 就不嬲都有好多啦。例如你睇星啊咁樣啦，睇啲星圖啊咁樣嚇。 咁但係但係又唔見啲香港嗰啲人咧，啲年青人咧啊又走去喺個街度睇星喎，揸市住個區好難好難搞嘅，啊唔係喎，倒翻轉市區易喎，起碼你認啲光嘅星好易喎，因為係啊暗嗰啲睇唔到。唔係但係但係嗰啲 Apps 好在咧，你喺室內都睇到星噶嘛唔，係你見嗰啲，再睇到銀河添噶嘛，可以喺個室你見嗰內度。啲係唔係你係啦？但太空館都唔使去啦，以前去太空館。係咧。 如果再加埋嗰啲咩嗰啲咁嘅咩 VR 嗰啲啲眼鏡啊咁啊，哇！真係嗰啲口唔係攞嚟睇鹹戲嘅咩？鹹氣啊！我唔知喎、我我仲未睇到，我都要密切留意緊呢、個。即係 VR 係啊 VR 技術嘅發展。係呢個簡直係業界嘅一個大嘅突破啊！ 嗯嚇，因為你知幾沉悶㗎啦，越做越大。初頭話攞個 VR 嘅嘅 viewer，即係攞個手機嚟做個 VR 嘅 viewer，加嗰個紙盒啊，Google 出嗰個啊攞嚟做外科手術，我已經覺得好叻㗎啦啊。平時而家做民用啊可以。咁同埋誒，譬如有啲專業嘅器材誒、半專業啦嚇、即係幾皮嘢算半專業啦，三百六十度嗰啲 cam 咧 OK，嗰啲啊叫算半專業㗎啦。嚇，咁啊，但係 即係唔係我哋一般嗰啲幾千銀啊，嗰啲一千幾百嗰啲啊，即係都即係淘寶買嗰啲。係啊，即係幾皮嘢嘅。咁但係三百六十度好多個鏡頭添，仲仲要加埋好多三百六十度嘅聲添，啲咪啊全部有睇到。咁咪好似精神病咁。係咁，而啲鏡頭同埋啲咪咧，又全部即係成個成個 matrix 都都 synchronize 咗嘅。嚇啲聲喺邊度嚟都、嗯都得。哇！你諗下，如果可以喺個教堂度錄一錄呢、個， 譬如嗰啲咩馬勒第二啊嗰啲嚇 Verdi Requiem 啊，哇！嚇，咁而你又重播得到嘅話，咁啊真係過癮啦！我都係諗呢樣嘢啫。邊度你話又係嗰兩隻喇叭，我俾你五加一啦。嚇，即係啲 trumpet 喺個觀眾席上後邊嗰度啲吹出嚟 offstage 啊嗰啲咁啊。嗰啲麻煩嘢。 Verdi 嗰啲好麻煩，你唔上灣山好難好難重現現場嘅。我都冇乜，有冇邊個錄音係比較好啲啊？ 錄音好啊，有啊，Colin Davis 啊，嗰啲誒指巴伐利亞電台好勁啊！我以但係前有隻，我好似真係有隻又係唔知去邊，有隻啊 Taylor 錄嘅，嗯唔記得邊個指揮，但係 係就好仔細啦，不過都冇乜震撼，但係錄唔晒嘅成隊樂隊個聲咯，可惜冇乜即係唔覺得好個特別 bass 咯 drum 幾勁啊！喂，呢個都係 Taylor 嘅特色嚟嗰句啦嘅，Taylor 嘅就係個 bass drum 一定好勁嘅。 但係但係 Colin Davis 有個錄音巴伐利亞電台係超負荷，哇大到不得了。不過係不過亦都同現場係亦都係爭咁啲，因為始終佢唔用唔用上灣系統咧，基本上播唔到嗰啲誒，即係有四支 trumpet 定六支唔記得咗啦嚇，喺喺個觀眾席嗰度嚇。如果喺大會堂上咧，就喺上邊嗰個 balcony 嗰度喺兩邊。嚇，咁啊凍晒喺度咁樣喺度吹噶嘛。好似好耐冇上啦，啊， 都都都幾耐啊！好耐啦，好耐啦，都好耐啦，好耐啦。係啊， Wordy 你趕客嘅話，都唔啊都唔係嘅會，Wordy 唔會 Wordy 嘅歌劇就唔講啦唔會，Wordy 嘅 Requiem 就唔知啦 Requiem 之中都算係好好聽啊！ ，OK 啦，唔係好啱我口味咁解啫，對我係係。 OK，咁啊，啱啱頭先咧，我哋就播咗一個由柏林愛樂啦， 咁啊樂團誒、呃演出嘅，咁就由誒、呃法温雞福 Wang 嘅福特温格蘭、啊，咁呢個真係 le 真係 legend 嚟㗎啦呢個，咁啊誒曲目就係 Ensaga，即係照用英文讀啦嚇，嚇傳奇。哦 OK，西 Ensaga，貝 yes，係西貝流士嘅 Ensaga，咁就呢個曲目個名咧就比較特別啲啊，因為佢就唔係芬蘭文嚟嘅， 佢瑞典用瑞典文嘅。嗯嗯， OK，咁就據西貝流士隔離嘅啫，誒係誒咁佢母語都係西瑞典文啊嘛係係係係嚇咁啊。咁啊，據呢個西貝流士講咧，呢、個就即係最能夠表達佢嘅一生㗎啦，咁樣嚇。佢幾時寫㗎？嚇咁、就都後期嘅，咁啊誒 就好似啲西貝流士呢首嘢咧，就好似 Richard Strauss 嘅誒、英雄的一生咁樣，即係有少少自傳式嘅嗯嚇。咁、當然係有啲 FF 喺裏邊啦，肯定係啦嚇，即係將 Strauss 嗰首好似好後生寫㗎，咁咁啊我已經講一生咯，即係又唔死嗰嗰種氣焰係好強噶嘛。係嚇咁啊，即係同埋會當將自己即係譬如 Strauss 就當自己係英雄啦嚇。唔係咁咁佢咁後生就成名，有啲咁嘅 FF 又唔出奇嘅。咁西貝流士咧 嚇、就係即係覺得自己係一個傳奇啦嚇，一個 saga 啦嚇，咁啊非常好聽嘅嘅曲目嚟嘅。咁就誒、呃而 f o r a n g a 呢個版本咧係玩得好有色彩嘅嚇、即係佢係稍為偏向浪漫主義咧，都係嚇，即係一一貫作風啦嚇嚇，咁就比比較浪漫少少嘅。咁呢個曲目就除咗誒、 即係我哋又介紹下，睇下有啲咩曲目唔播都講下啦嚇。係啊，大家大家恨下。嚇，唔使去淘寶，唔使去深水埗啦嚇，直接喺度講。咁啊誒，除即係除咗一啲近代啲嘅版本咧，即係嗰啲誒見佢係 見佢係誒芬蘭指揮就話佢好嗰啲咧，嗯好興啦呢招嚇嗰啲咩 Berglund 啊嗰啲咧嚇。咁但係實際上好似我就覺得麻麻地嘅啫嗰啲嚇，即係唔係話唔唔係好成大戲嘅嚇。sorry 啊，如果你係嗰啲誒 fans 嘅話嚇。個人口味啊，嚇咁就誒誒、譬如錄音好啲嘅咧，譬如好似 Sir John Barbioli 啊嗰啲係冇冇走雞嘅。 咁而呢一個曲目咧，就仲有呢、個除咗同 f o r a n g e r 啱啱係好都一百八十度唔同嘅啦，算唔算咧？OK，whatever、啦嚇，即係文學嘅 expression 嚟嘅啫嚇，就有托斯卡尼尼嘅指揮，咁而影像咧即係都都有留低嘅，上 YouTube 就可以睇到噶啦嚇，咁啊結構上係 Toscanini 嗰個咧就誒。呃 結構同節奏方面咧，就掌握得非常非常之好嘅。啊，成首嘢哇，一出嚟嗰幾個，一出嚟嗰頭幾個巴，成首大作咁啊啦已經。嗯啊，咁就誒、呃、會嚴肅啲嘅玩得嚇。咁 f u e n g a 就傾向浪漫浪漫主義同埋有種 darkness 啊 f u e n g a 永遠有種 darkness 啊。嗯嚇，好似嗰啲咖啡嚇 dark rose 咁樣，即係有心汗 嚇，好滾啲即係心咪得咯嘅叫心培啊，係啊，espresso 咁樣嚇，有種有咩 tobacco 嘅味道啊，又有一種誒有種煙灰嘅味道啊嗰啲嘢。你燒燶咗梗係有煙灰味。 啊，好得意喎，伏 Wenger。有啲人咧，即係以前成日拗咧，就即係一係伏 Wenger，一係 Tos Toscanini 嘅喎。係嗱，我自己就開兩飯嘅喎，即係 即係我就係、即係眾所周知我係托斯卡尼利迷啊。咁、但係我又亦都好中意伏 Wenger 喎。嚇同埋卡拉揚嗰啲你都知啊，Hong Kong Phil 嗰啲個固固然係擁趸啦，係咪啊？你而家真係話我啦，咁啊，但係我即係純粹觀察咧，就係、有有時咧有啲誒誒樂迷咧，佢中意伏 Wenger 嗰啲人咧， 即係而唔中意 Toscanini 嘅人咧，好、多時係比較陰沉嘅喎。誒嚇、即係佢中意一種誒、呃即係認認為音樂就係要咁樣，哦咁啊，哦咁樣咁嘅音樂，唔知你明唔明啊？有個 expression，大概啦哦 即係大概係要喺下邊，係要喺個啲氣喺個聚落去喺個係啦氣聚下邊，啊即係氣聚丹田，係啦，喺嗰個唔知第幾個人個唔知第七輪定第幾輪嗰個位嗰度，丹田再跟住抽對落，翻佢上嚟，丹田再對落少少嗰度。啊唔好抽錯谷方向。住嚇、要咁樣嘅嚇，咁、就誒、呃、對於一啲節誒明確啲嘅節奏咧，就或者好清楚嘅 execution 咧，或者 details 咧， 佢哋覺得呢啲就係違反音樂嘅。嗯，啊，咁即係譬如有啲人就係覺得啊，呢、個就係技巧家，呢、個就係玩音樂嘅。我成日聽見有啲樂迷咧就有一種咁嘅講法，咁啊即係走音就係玩音樂。走音就係玩音樂啊！呢啲傷心斷腸版啊，真係有個、有個叫許 X 嘅二胡家咁樣嚇、或者叫做 X 可嘅二胡家 啊，即係江河水走走曬音就啲鞋仔就哇呢、個版本啊傷心斷腸版啊嚇其實就冇扭扭實啲線嘅。嚇，從來就今即係耳仔差啊，其實啊走音聽唔知啊，咁啊但係即係原我後來就領悟到啊，原我原來傷心斷腸就係走音咁樣。即係咁啊喊，即係喊緊嚇。嗱，但係有啲好多人咧，即係佢係誒非黑即白嘅，得一即係唔係一就二嘅 嚇。即係如果即係佢唔知道，尤其是音樂係好緊好有趣嘅一件事嚟嘅，佢可以用好多嘅方式嚟嚟表達嘅嚇。咁、就同一個曲目咧，就算作曲家本人咧嚇、都講唔清嘅有時。當然啦，嚇，咁、就譬如舉啲例子，譬如 Puccini 誒嘅度爛袋啊，嗯嚇，即係 Turandot，Turandot 嚇，杜蘭朵啊，嚇 咁就誒由托斯卡尼尼去誒首演嘅。嚇咁就 Puccini 就認為，哇！淨係得你即係 Toscanini，即係玩到我未寫出嚟嘅嘢咁樣。咁緊要。 嚇，咁即係話其實就係佢根本就冇寫到出嚟，但係佢嘅意思都係咁啦，係嘛？但係亦都佢超過咗佢嘅 imagination 啦。係嚇，即係佢可能佢寫咗出嚟，但係佢諗唔到係咁樣嘅。嗯，嚇咁 Toscanini 將佢嗰啲啱出嚟，咁所以即係即係你知誒誒誒 Puccini 就即係都好推崇。 啊 Toscanini 嗰啲啊嘛嚇，呢啲要去首演啊嘛嚇，咁啊即係當阿 Verdi 啊嗰啲都係啦，嗰嗰個時代嗰啲嚇，咁啊即係有時係有啲嘢係誒由嗰個演奏者咧去去有一個誒詮釋嘅空間喺度，一定係。係咁當然作曲家佢有本人嘅意願啦，係啊咁你唔誒唔可以話即係快板變慢板，慢板變快板啊，除非你變咗之後好有說服力嗯，嚇， 即係舉個例，真係有譬人咁做。如有嚇慢板變快唔係板啊，快板又變咗慢板。係啊，同一隻音樂，譬如 Gangu 咁就誒，佢、有時譬如彈 Mozart 咁樣嚇，咁啊舉個簡單嘅例子，即係譬如誒誒嗰個 Two Kiss March 咧，嗯嚇、即係仲有最靚豬腩肉咧，好、多時都彈到好快嘅，而佢就彈到好慢嘅。 OK，嚇、即係咚啲咚啲咚， 即係咁嘅咁嘅節奏嘅。咁啊、得唔得咧？咁啊，如果你從即係你考試就梗係唔得啦。你係 Glenn Gould 咪得咯？你係驚估，而且彈到覺得哇咁樣好似仲好聽喎，咁咪得咯嚇。即係但係你你要有說服力咧，唔可以係你隨意話快又快，呢度 變強，即係弱音變強音，強音變弱音，即係唔係為咗誒標奇立異而做嘅，係、一定要有一成套 誒個處理方法而能夠有說服力嘅。嗯嗯 OK，咁啊其比較咧特別嘅例子，譬如又係 Glengu 嘅誒，而家冇乜人拗誒嘅 Goldberg variation 啦嚇誒叫做 Goldberg variation 叫知點譯咩？郭郭德寶德變奏寶曲啊！ 唔係喎，Goldberg Goldberg 啦，是但啦，係啦，Goldberg Variation 啦，Goldberg 變奏曲，咁即係賣得好過 Beatles 唱片噶嘛，係某一張某一年，我有兩個版本啊，一個係後生嘅時候，一個就年紀大嘅時候。係啊冇錯，唔知係邊隻一個五五一個八幾嘅咁樣嚇，啊？一套噶嘛嗰陣時係啊係。咁啊。後生嗰個咧就嗰個技術真係哇犀利到不得了啊！真係同而且極快，快到不得了。 個技巧嘅淨你哇咁樣嚇。咁但係就我而家咧就傾向就即係聽佢八幾年嗰個錄嗰、個嗰、個錄音嘅。咁、因為你聽到佢好多好多音樂嘅樂師啊，嚇、個嗰、個嗰、個諗法啊，好、多出喺係喺後生嘅時候冇嘅，嚇、就豐富咗好多，嚇咁、就。 當然技術亦都好好啦，因為 Glenn Gould 基本上係冇事冇乜點老噶嘛，嚇、早死啊嘛，五啊歲。五啊五幾年，我咪好細個第一次錄。嚇，好細個，呢啲大呢啲大天才嚟嘅。哦，OK，嚇咁啊嗯 啊，同埋佢八幾年嗰個錄音咧，啲鋼琴聲好靚嘅數碼錄音。嗯。嚇咁就用咗一部誒 Yamaha 嘅 C 九定好似 C 九啊。哦，居然係用日本琴啊！係啊，佢成世用 Steinway，跟住就變咗做 Steinway and Son，嗯，可惜我哋我哋只能夠用即係部啊 Steinway 打咗柴之後咧就就轉咗入下。就 Steinway and Son，啊咁啊， 即係佢以佢你睇佢啲黑白片咧，佢彈嗰部琴唔係 Steinway and Son 嚟㗎 OK 就咁寫住 Steinway 嘅啫。哦，啊啲仔都未出世未有 and sons，未出世係咁但係你知鋼琴咧就好快打，即係有個壽命啊，五十年到你點一路修復一路修復， 修復到冇得修復㗎啦嘛，我五十買個冇年左右再修復因為佢涉及嗰、個、呃、有啲金屬嘅鋼架嘅部分，係係係係冇得再修㗎啦，係一樣會老化啊即係同弦樂器唔同啊！你三、你木做嘅嘢三百年就黐翻佢啊，補翻啲木啊，啊咁都可以。打翻啲補丁啊、patch 啊咁啊，幾百年都仲可以用到嘅。咁、但係金屬嘅嘢咧，好似好襟咁樣嚇，即係 即係飛落去架車都爛咁樣嚇，你架車撞埋去車都爛，而唔係部鋼琴爛。咁、但係但係佢始終佢一過咗某個時限，佢就唔可以再再翻翻轉頭。其實就係同個車一樣。係，咁佢嗰個錄音咧就好得意嘅喎，佢誒有錄影添啦。咁佢就誒嗰、個鋼琴前邊咧就拆咗塊板嘅喎，係嚇、即係唔係哦咁樣即係喺嗰個 keyboard 嗰、個嗰、個對，即係個個鋼琴家對住前邊有個，係啊係啊係啊即係有塊板咧，即係即係有個 label 喺度嘅，有牌子喺度嘅，就冇咗嘅。係嚇、我之前咧聽啲聽啲阿叔講咧就，誒、好怪啊，驚姑嚇佢啊嫌啲頂住啲手指喎咁樣嚇。哇！ 咁但係手指好長㗎，但我諗下冇人啲手指懟入部琴裏邊嘅啫，彈琴咁樣彈，伸入去彈。伸入去彈個精子拆出去。搲翻出嚟。啊咁但係後來我就即係知道啦，大個仔啲就知識長翻啲就知道啦，因為嗰部琴係一部 Yamaha 嘅嘅琴嚟嘅，就咁拆散嘅好聽啲，而佢係 Stanley 嘅 artist 嚟噶嘛嚇， 你唔可以即係唔即係劉係話攞張黑色紙遮咗嘅。即係劉哦劉德華飲可樂都要遮住個罐啦，係咪？佢連啊總之成塊板都拆咗佢。即係你諗下，如果劉華飲嗰啲咩咩咩誒咩伊藤丸嗰啲綠茶咁樣嚇，佢梗係要拆晒啲紙啦，係嚇，如果唔係飲道地嘅仲話，播緊嘅喎，而家嚇啲廣告。係啊，咁啊唔掂啊！咁其實即係我諗就最主要係同呢個有關嚇。咁啊， 佢又揀咗部好靚好靚嘅 Yamaha 啦，咁啊，咁啊大家唔知知唔知道，即係琴咧其實部部都好唔同聲嘅。即係誒，唔係話哦呢、個型號就係、就係一定係好聲嘅唔知喎，啊！咁我接觸過唔同嘅 Steinway 咧，有啲係好好聲，有啲係真係唔夠啲 Yamaha 靚嘅咁好聲嘅。嗯嚇咁咁啊， 各有唔同啦。咁同埋好多唔同嘅 tuning 喺裏邊啦。嚇咁啊，最緊要即係邊個彈啦，當然冇錯嚇你彈到好聲咁咪好好聲啦。嚇 咁 Gang Gu 嗰啲就即係簡步琴都又要即係又要去去去專登揀啊，跟住又要改晒啲 action 啊咁樣嚇，呢啲係怪怪雞嘢嚇。哦咁大鑊，係啊， 頭先講起復 Wenger，唔知你有冇同有冇有冇嗰種同感啊？即係佢佢嗰種比較陰沉嘅嚇，而有啲人咧係覺得咁嘅陰沉嘅音樂咧就先係夠 deep 啊！誒嗱，我好少聽啲咁舊嘅錄音嘅嚇，因為真係有啲隔膜。嗯，咁啊，雖然近來都聽多咗啦，即係佢只背狗，我都啊咪咗幾次嘅。哇，背狗經典啦啊，就嗰種氣氛簡直係你話佢係咪陰沉啊？佢 冇誒 Toscanini 係明快咯，我會成日我會成日會咁形容， Toscanini 係係明快啦，好爽啦。咁啊誒 Fred Wrangler 佢佢佢係好誒，你係唔即係如果你有熟嗰隻音樂嘅話咧，你基本上估唔到佢跟住想點。哦，係。喂，不如我哋再聽一首由 f Wenger 演奏嘅音樂，我哋翻嚟再講啦。好。 開玩笑。呢個玩笑都開到好大喎。咁柏林愛樂嘅戰士嚇，四二年至四四年之間嘅錄音，咁、就嗰個柏林嗰個 hall 咧，你聽到佢嗰種誒零零冧冧嗰種，尤其是 f o r Wenger 演奏啦，係、非常之震撼。誒、都同個 hall 係有有部分關係嘅。咁 喺戰時咧，柏林嗰個誒音樂廳咧就被炸毀嘅。即係戰事後期啦啊，，成日啊冇晒咁。俾盟軍轟炸柏林嘅時候，係啦，這個咁啊後後來再再再開翻嘅時候，再起翻嘅時候就變咗比較現代式嘅 嘅建築啦。咁啊、個裏邊就冇咁多花巧嘢啦，即係而之前裏邊有好多雕塑啊，有成咁好靚嘅。一哥德式建築，係啦，咁啊而即係戰後就冇錢啦，咁啊嚇，咁求其起翻唔係好多美金咩？嚇叫馬歇爾計劃啊嘛，嚇， 咁啊包起歌劇音樂廳。唔係唔係好掂我睇嚟嚇。美國人 bad taste，一定係美國佬唔啱。咁啊，嗰個嗰個 acoustic 咧就即係誒，亦都唔同咗啦，變咗一種比較清晰啲嘅嘅聲音。咁同就冇咗嗰種 magic 喺度啦。嗰陣時有種你可以話佢係缺陷咧，因為佢有時打到啲聲散晒。揈拎鳳林嘅時候係撈埋一堆啊嘛。 嚇、好似其實誒、呃、維也納嘅黃金音樂廳都有呢個問題嘅，因為個殘響係兩秒兩點三秒，好似好長嘅嚇，咁、就誒、呃有一種咁得意係啊點解會咁特別咁長嘅？係㗎，嗰啲 hall 以前嗰啲 hall 佢唔冇計 acoustic 噶嘛。係唔知個地方啫，要當時對佢哋嚟講， acoustic 都呢個字係乜嘢都未明啊。 當然啦，咁啊，但係即係啊幾好聲喎，出到嚟有種哇嗰啲殘響好長。就係中意咁可能。嚇，咁你聽 Re- Vienna View 嗰啲錄音咧，就你會聽到好似好潤啊，好好好誒好温暖啊咁嘅聲音嚇。哦嚇咁而亦但係就唔係好清楚嘅， 係有時我以為啲人嗰啲我個 engineer 渣咋嚇好好噶啦，現場聽仲混亂啊。 ，Vienna feel 係好多時都係 DGG 噶啦。嚇誒唔係唔係，所有公司都有。 OK 啊所有公司都有。乜乜日 OK，大家都有啲。係啦係啦，咁啊誒，迪爾開玩笑咁啊呢個題啊唔知邊個邊個譯嘅咧嚇，啊 Till Alan Spiegel 咁就 迪爾啊冇譯錯啦嚇，嗰個冇錯啦，個開玩笑名就冇錯。都幾好嘅，咁就誒。即係講述一個一條友咧叫迪爾嘅人咧，就好中意撚化人嘅四周圍，嗯嚇對住咩，即係對住啲有一個，呢呢個好多誒 Richard Strauss 嘅迪爾開玩笑咧，就好有好清楚嘅故事嘅。 嚇咁、就誒、對住啲庸俗嘅學者咁樣問完三個問題，跟住哈哈轉身走咗啊咁啊嚇嚇，即係整蠱做怪咁啊，咁而 喺度撚化人啊，咁啊臨尾咧就當然係不乏呢個 Richard Strauss 經常會出現嘅即係死人嘅場面啦嚇。唔係呢個開玩笑開到死啦，死唔死啊？你話？咁啊，夏迪爾後來臨尾咣咣咣咣嗰啲咧就係行刑啊，嗯嚇咁就被絞刑咁啊，跟住佢仲要嚇漫不經心咁，哈哈咁啊嚇，仲喺度有啲冷笑咁樣嚇。我哋聽到頭先個單簧管嗰度誒吹出嗰個主題彈，咕咕咁啊嚇嗰啲。 就係迪爾喺度，仲喺度吹口哨，係嚇，即係描描述呢啲嘢嘅，咁啊好好詳細啊，費事非常之有敘事嘅，即係有畫面嘅，應該係呢個係啦，隻音樂係啦。咁但係佢就即係都係有一種，即係有種哲學嘅意味喺度嘅。我覺得誒、即係唔係淨係一個故事平鋪直敍咁樣嚇，即係透過呢個咁嘅咁玩世不恭嘅一個人物啊， 咁中意撚化人嘅，到底代表咗啲咩咧？咁啊嚇，係咪對對咗一啲傳統嘅價值啊，一啲即係誒嘲笑咧咁樣？嚇、即係嗰啲學者啊、平庸學者啊咁啊，一地都係問你問你講問幾條問題咁啊，佢都費事等你答啦，直情係取笑你嚇。咁啊，即係嗯有有呢種咁嘅態度喺度嘅。嗯，咁啊，如果 即係如果廣東話咧，如果再譯得傳傳神啲，可能叫做嗱，你知 Richard Strauss 有啲曲目，譬如死與淨化嗰啲啊嘛， Death and Transfiguration。係啦 sorry 應該講德文。係啦，咁啊不。過唔識。等你講。叫叫淨化啊嘛，即係好似嗰啲咩能量水咁淨化啊嘛啊，咁啊 或者咩咩咩心之淨化啊嗰啲咧哦，嚇嗰啲冇筆字嚟嘅。嚇咁啊，即係如果佢要 即係配合翻呢種即係嘅方法咧，應該叫迪爾的撚化啊嘛。喂，佢英文嗰個譯法就的確有撚化嘅意思喎，praying 喎係咯，係啊，冇錯啊，就係就快樂的撚化添啊，係係啊但係要死愉喎，即係唔係快樂，樂到死喎愉快的撚化，日啦，撚化人嗰個好愉快，係食跟住死埋。即係即係冇冇惡意嘅咁啊嚇，撚化下你啫咁啊嚇，撚一撚咁樣嚇，跟住後來就俾人嚇 吊死咗，搞死咗，真係屌死你！係啊。咁啊，即係呢個好有趣。咁 Alan Spiegel，T Alan Spie- Spiegel 咧就係 Alan 嗰個嗰個嗰個烏倫定 Alan 應該 Woolen 啊，可能係 Woolen 我唔知我唔知應該 Woolen Spiegel 嚇咁啊。誒、我 once again 我又唔係好識德文啊，喺呢啲嚇，成日都係 Günther Morgan 嗰啲唔係 Günther Morgan 呢嗰啲嘅而家呢度方圓十尺之內都冇人識德文，嚇咁啊我哋話乜就乜㗎啦。 係。咁啊，原來佢呃 Woolen 嗰嗰兩個字即係誒又又解貓頭鷹咁解喎。係啊嚇，咁啊嗰個後後邊嗰個 Spiegel 就係鏡子咁樣。鏡報咪就係呢個字咯。嚇德國冇鏡報嗯冇錯啦。咁啊，即係貓頭鷹咁啊，喺喺西方文化咧，好多時就認為係有智慧嘅象徵啦。啊，咁所以有時嗰啲誒大學畢業啊，咁啊戴四科帽嘅時候送個貓頭鷹公仔俾佢啊，送送俾啲女啊，主要係嚇。 我諗住係為送為咗送公仔，原來咁有心意嘅，啊難得喎。仲有啲貓頭鷹博士啊，咁樣咧揸住個證書咁啊，嗰啲咁嘅造型啊，咁啊貓頭鷹唔係攞嚟燉嘅咩？係嚟到東方又另一回另一種講法啦，係咪？或者浸酒，成隻貓頭鷹浸落去，浸到得浸到隻眼都白晒嗰啲咧，煲湯好啲好核突嘅嚇。 你咪見到學校嗰個標本啊？唔係佢飲得唔係㗎。佢嗰啲人浸埋嗰啲咁嘅老鼠湯、老鼠酒啊，嗰啲又話唔知壯陽又成啊。我我咁嗱，貓頭鷹我阿係食婆飲嘅喎。咁貓頭鷹啊以前食老鼠啊嘛，咁啊一次過啦，咁啊掟埋落去啊浸啊。嗯咁啊，但係啲東西文化好唔同啦野味。嚇。係啊，咁啊日本就係可能係幸福啊咁樣解咁樣解啦嚇。即係因為嗰個發音據聞就同佢哋哦嚇食字嘅原來不苦勞啊嘛。 我唔知啊。咁嘅發音我唔知嚇問下人先知呢個。嚇咁福狼啊嘛，又叫嗰只嘢嚇 OK 貓頭鷹，咁啊都會經常會出現嘅。你去日本旅行可能見到係係係，我以為喺遊客區呃人啫嗰啲。嘅嘅嘅裝飾物啊，啊嗰啲好多得意嘢啊，銀包仔啊嗰啲啊，做手信咯。咁啊即係都係吉祥嘅。咁啊即係有啲有啲古文化就可能貓頭鷹係唔吉祥噶啦嚇嚇，即係覺得佢夜晚先出中國現啦人好似係。喎。 中國人哦中性啲咯 OK 嚇少好少有好少有喎呢個貓頭鷹出現唔少嘅應該個分佈都嚇，即係貓頭鷹嗰個桑蛙，即係嗰個叫咩啊？嗰、個嗰個品種啦，嚇就都好個分佈都好廣闊。即係起碼我去過日， 即係喺日本有，喺香港有，我相信唔係，但但係嗰個即係喺嗰個喺喺啲古畫啊喺度出現嗰啲傳說裏邊嗰啲比較少啲啊嘛。係通常都係出埋嗰啲咩柒咒啊、朱雀啊、誒嗰啲啲神獸嚟嘅喎。嗰啲嗰啲係咪《鷹啊山海經》嚟嘅嗰啲？啊唔係唔係唔係壓壓咒啊，唔係柒咒。哦嗰啲就猛禽係啊，係啊嗰啲係嗰啲嘢。其實有幾得意喎！嗰啲猛禽其實喺誒、呃沿海係 冇嘅喎，好似。嚇即係要去翻向翻個誒大陸嘅中間中原地方去去西藏、新疆嗰啲先會有啲嗰啲咁嘅咁巨型嘅猛禽。人都俾佢擔起噶嘛嗰啲。仲有朱雀啊嗰啲啦。豬仔係神話嚟㗎。係咯。朱雀識醫師嚟噶嘛，識醫嘢㗎 O 嘛 K，好咁啊多數都係神話啦。我睇過，我睇嗰個、呃、有個古 古古代嘅圖案啦，係喺呢個北京軍事博物館裏邊出現。哦係個朱雀係成個人咁，即係幫人醫病嘅喎，唔係隻雀嚟嘅喎。即係個係隻即係個人名嚟嘅。係隻係隻雀，但係類似咧芝麻街裏邊嗰隻傻鳥咁樣。哦，即係有個人叫朱 OK 標，咁佢就得閒嘅唔係豬嚟嘅。條友姓朱，叫叫阿阿雀。標，嗰啲姓朱叫阿雀。係啦，咁神怪嘅， 係啦，咁啊，即係其實個唔同朝代嘅個呢啲動物代表嘅嘢都唔同嘅嚇。譬如我哋成日都話龍虎精神、龍虎爭鬥咁樣嚇嚇，你睇翻舊嗰啲嚇就好少出現龍虎爭鬥呢啲公仔嘅，係多數係牛鬥虎啊嘛，呢個合理啲，係。咁啊，我見因為到啲冇龍㗎嘛。 見過啲見到嗰隻龍嚟打，係啦， 見過啲古代嗰啲公仔都係嚇，真係幾隻虎嬲住隻牛咁啊，打過啊咁啊，啊就龍虎呢個就比較少見啲。啊嗯，我以為係一套戲先講嘅添，嚇《龍虎風雲》咁啊，誒 Wooden Spiegel 咁即係咩咧？貓頭鷹鏡子咁即係係嗯一種智慧咁，而鏡子就係一種反映人嘅善良與邪惡嘅或者本身嘅一邊咁樣啦嚇。 定係直接啲係相反咁解啊？誒、可可以咁樣啦，即係睇睇到睇到另一個自己啊咁樣啦，係，即係呢啲大家自己去嚇意會啦。咁啊，敵意開玩笑。呢隻係一隻幾得意嘅音樂嚟嘅，我覺得係。啊 r i c h a r Strauss 最常演出嘅一首七首交響詩之中最常演出嘅其中一首啦。咁、另一首可能係《唐王》啦。嗯，咁啊，夠短，睇下邊個玩啦。由慢版變快版，快版變慢版。 c h i l i b i d a c h i 嗰啲咪玩咗一個上半場咯，一手浪彎，係啊，好勁啊！但係你服嘅喎，嗯， 服嘅喎，寫個服字啊！你個咁都得，你個 L 樣啦，咁樣一手以為你呃呃稱啦，咁玩咗一首咁嘅好似序曲咁嘅長度玩咗咪就係玩咗成個半場喎。咪就係但係你服好嘢嚇，淨係你先可以咁做。嗯嚇，咁啊呢啲係孤高孤高的巨象咯。冇辦法啦啊佢先得啊即係以日日本人嘅描述，孤高的巨象， 孤高之巨象，唔係 Google 啊？係好孤高啊！嗯，嚇，咁啊即係誒。有咩感覺咧？你聽 f o r a n g e r 還即係指揮呢個曲目，誒，我 overall 我覺得佢慢過我聽過幾個版本。除此之外咧， 誒，啲聲朦朦地啦，阿頂冇辦法喎。咁仲有啲真係冇辦法真係。係有冇有冇啲聽到啲有營養啲嘅見解啊？冇，你睇我樣咁粗鄙，好似想要啲咩營養嘢？不良燉咗我話唔通。係即係譬如佢個形象好鮮明啊！你覺唔覺個音樂嗰個形象嚇？即係佢唔同嗰個聲音咧係好有 對比啦。嗯講講得淺白啲啊嚇，直白啲就好。嗯，好有好有對比嘅，色彩好多好多變化。嗯啊咁啊，如果你配合埋個故事，或者甚至你唔知個故事，你都覺得哇，好好好好似好多精彩嘢發生緊咁樣咁咁嘅感覺。啊，咁就唔係一個即係平鋪直敍咁樣一路啊誒 誒將啲音演奏晒出嚟啊咁樣嚇。有畫面啦，我成日有畫面呢啊！咁啊，如果同誒、呃我另一個即係好喜歡嘅指揮卡拉揚相比咧嚇，咁啊卡拉揚咧就好多時係好靚嘅，好多時都聲音好多時講求誒、呃即係平均同埋誒誒好順滑啊，仲有啲聲音嚇、即係砌到成個管弦樂嘅聲音好靚。 咁、嗯但係你聽翻 f u a n g e r 咧就誒佢係好有個性，佢音樂每一個聲部都好有個性，包括佢自己都好有個性。嗯嚇咁、而節奏嗰個彈誒、節奏嗰個彈性佢係好強嘅。嗯啊節奏所以咪嗰個彈性好強就估佢唔到咯。啊啊咁啊，就嗰種即係嗰種張力啊，嗰種鬆緊嗰種張力啊。嗯嚇，嗯咁就佢好好擅長係玩呢啲嘢嘅，啊，咁有時佢啲延長音亦都係 延到好長嘅，係係啦，咁啊，誒臨尾臨尾當迪爾瓜咗柴之後咧，仲有出現個主題嘅，啊，當大家都以為誒、完咯喎首嘢嚇，即係咣咣咣咣咣嗰度咧死氣沉沉嗰度咧。 嗯就死唔去嘅，死唔死斷氣嘅。死唔斷氣嘅。臨尾又出翻最初嗰個主題啊，啲你啲你嗰個咧，係咁啊有少少似嗰啲誒咩復仇者聯盟啊嗰啲咧，啲主角都死 Q 晒，但係臨尾誒仲有伏筆嘅，啊即係話俾你聽又有下集啊，唔通又復活唔係佢呢個好呢、個嗰、個結尾係好，我我係 聽親都覺得係好估佢唔到嘅，入仲唔遠，唔係遠咗。係啦，咁啊即係呢個就係啲嚇誒啲 entertainer never die 啊嘛唔。係幾喂點講啊？一呢一隻同埋 metamorphosis，即係嗰啲叫咩啊？死啦！我唔記得點譯。另外一隻變態唔係我唔通常唔會咁譯嘅，我擔，但係個意思係一樣啦，啊變形，變形咁上下啦。咁誒、呃 都係好但我叫 unique 嘅變態喎，通常你講昆蟲啊嘛，又係啊係昆蟲嗰個咩完全變態，係啦不完全變態又係用呢個字係啦㗎嘛冇錯，metamorphosis。但係佢佢兩呢兩隻都係好 unique 嘅，即係啱啱佢嗰幾隻誒交響嗰啲交響詩，呢只係好特別，我覺得係啲音啲音調啊，佢用嘅音同佢其他嗰啲比較咧係好好唔 typical，好怪嘅係。 啊。佢仲要即係六八拍，跟住啲旋律咧就即係轉七拍啊咁樣。哦咁怪唔知啦喺節奏上邊，佢亦都玩咗啲玩咗啲特別嘢，玩開咗啲玩笑咁樣啦嚇。係即係會有撚下嗰啲咁嘅節奏咁樣所以我估唔到最尾要死咯，頂！嚇嚇。如果你屬 Richard Strauss 嘅，即係估，即係你你你會你會估到㗎啦嚇嚇。你唔唔死唔出奇啊！ 唔死先出奇啊！ sorry sorry 係唔死先唔死先出奇啊！係我要練下啲廣東話多重多重廣東話 negative 嗰啲啊！特步啊，唔係啲逗號咩？我轉少咗次啊！唔死唔出奇，少咗個數學問題嚟嘅呢個，少咗個正號或者負號。係啦咁啊 誒係咁啊！好多時都會咁啊嘛，英雄的一生嗰啲都係咁樣噶嘛，又係上戰場，又係俾人懟冧噶嘛。唔係，你嗰個係有啲，我其實最唔中意就英雄的一生，即係啊咁多交響詩，哦係非常少聽添。我我好中意啊係啊！第一樂章直情一開始已經啊，係，但即係唔或者咁啦，唔好諗佢想 描述啲乜嘢，嚇咁就好地地嘅。但係嗰、個嗰、個嗰、個聲音嗰種華麗嘅我絕對同意。同埋一入嗰幾隻大大提琴嗰啲低音，即係第一個曲，哇！真係嗯，即係你嗰日唔好犀利記得咗飲咖啡都冇所謂啊！就醒啦。係啊我哋以前讀書嗰陣時，好好賤格咁攞嚟當鬧鐘叫醒人噶嘛係。屌，唔起身啦，亢就喺度奮啊！嗰度炸呢隻嗰度直情就喺度炸呢只。 咁啊！發燒友係中意啊上戰場嗰段啦，揈拎伏嗰段係係啦係。咁啊，但係第第一樂章好精彩，即係嗰種即係有嗰種英雄嗰種嗰種氣氣概喺度，同埋我哋想象嘅英雄啦，係咁講。對對前景係即係嗰種自信到係自大嗰種咁嘅咁嘅氣氛啊，係係近乎自大嗰種氣焰啊，完全係係表達到出嚟嚇。 蕩灣啦，蕩灣又係死人嘅，臨尾蕩灣又啊！係呢個知因為個古仔，大概知個古仔。又係四圍 X，唔係 sorry，四圍溝女即。係簡單嚟講咧，就係溝晒上得山多終遇虎。係啦，溝晒人哋啲女又係俾人懟冧啊嘅，，即係走啊！我飲晒女啊，你溝晒。咁但係佢嗰種懟冧又好得意嘅，即係 Richard Strauss，即係因為佢啊中意睇啲哲學嘅書籍噶嘛，啊嚇就哲學地死對哲學地死就唔係 俾人懟冧咁單啦，就係悶死係自己走去個敵人嗰度，俾個敵人殺死，哇！係啦，佢簡直係呢個啊卡繆講嘅自殺問題嘅先驅啊！即係用自己嘅方法嚟俾人殺死，係啦。自殺啦，卡繆講自殺係一個哲學問題啊嘛。嗯，係自己嘅方法嚟自己被嘅死人謀殺，係係啦，哇就好深啊並非自殺， 係好深啊真係係係被自殺嘅先驅，嗯頂啊！即係怪唔知都要，係被謀殺啦，佢 sorry 啊即係即係怪唔知呢鑊嘢都要啲候候選人即係簽多張聲明話自己話阿媽係女人啊，啊嗰啲咁嘅嘢啊。阿媽係女人，梗係要簽啦，係咪啊？因為男人點算啊？啱先，其實呢個同黑天鵝有啲唔同喎，定義上到到而家阿媽一定係女人嚟嘅喎，哦嚇阿媽係男人應該係神獸嚟嘅喎。 咁有冇啲又阿阿媽唔係人啊？更加係神獸再高一 grade 添啦！呢啲嚇，即係老豆老豆係禽獸都有唔少啦。咁呢個就 trace 咗個意思啦。嗰啲住禮賓府嗰啲我要，唔係住喺平常屋企嘅嗰啲。你講嗰啲中環着住西裝嗰啲動物啊嘛，啊，咁啊，即係誒，即係咁啦，係咯。嗯， 啊，有啲唔死嘅家庭交響曲嗰啲咪唔死咯。 哇！嗰集就悶啲啦。講下啲細路仔煮飯啊係、咪？老公走嚟就啊、係講嗰啲嘢好笑嘅。老婆啊嗰啲啊，佢啲係好有畫面，最冇畫面係咩咧？最冇畫面就係 Also Sprout Zarathustra。係好彩有有導演嚇， 即係將佢拍成係咯電影，，但係令我哋有好配埋多嘅影像又好咩？令我哋好多幻想。唔係個電影就個電影係另一個，係啦，好多幻想咯。即係嗰個電影本身就係電影嘅偉大嚟嘅。即係將我哋由喺嗰個幾千米嘅唔即係唔算非常高嘅阿爾卑斯山嗰度嚇，將佢再個日出再提升到上咗太空上咗太空，啊！ 即係高度完全一下上咗出咗地球，跟住由星星變咗呢個太空船。仲要加埋啲穿越嘅畫面嚇，變咗嚇。誒誒，二零零一年咁樣一下子由呢個而當時星星，即係由呢個人類嘅祖先變咗呢個高度文明。係啊嚇，就喺度玩緊，即係揸住部部智能電話喺度撳緊啊隻星星。唔係揸骨頭啊！唔係 啱啱嚟到喺星星面前嗰個啊，其實 iPhone 嚟噶嘛。啊！哦，嗰個巨型塊嘢 iPhone 係啦，係就係咁啦係巨型喺個天度 iPad 啊落咗巨型地嘅好似 iPad 係啊。嗱，我我今日咧就有好多，我都有啲所謂無題啦，但我有好多啲心水嘢咧就揀咗喎。嗯咁我就整咗兩首啦。咁啊，你你哋有冇啲乜嘢心水嘢要推介下？喂，選擇困難喎。佢誒，我忽然間又改變咗主意啦。嗯， 聽呢隻先啦。好啊，嚟啊！好啊，好，嚟。 Estuans interius ira vehementi, in amaritudine locor vehementi, factus e materia cinis elementi, similis folio diculum docenti, anzi nemi proprio un viro sapienti sopra vetra ponere sede fondamenti stulto sigo con terror fluvio lamenti subio di tramite non permanenti翻嚟啦，翻嚟啦！唉，翻嚟咯，啲太騎呢嘅音樂咧，都係唔好播晒啊！誒，布蘭斯歌呢個版本咧，就係會係 Taylor 錄嗰只啦，喺我手上當然就係 Robert Shaw 指揮呢個 Atlanta Symphony Orchestra 係呢個合唱團。羅拔燒羅拔燒啊，通常都係咁譯嘅。啊，羅拔燒好嘢，羅拔咁啊燒。 ，Carl Off 嘅作品，咁啊 Carl Off 咧，睇嚟佢都到到而家，可能全世界作品係得翻呢一隻嘅啫。哦，曾經我以前見過有個，我我買咗 actually， 佢、另外有個作品就係希臘神話嘅裏邊嘅 King Oedipus。嚇，嗯咁其實個音樂係非常之奇，即係非常之 OK 獨特啦嚇。誒、 嗯通常啲人中意布蘭斯歌都唔會播呢兩段嘅，即係我思疑大部分人都聽聽唔超過頭十分鐘嘅其實。咁啊，呢個月亮女神就收咗工啦。聽完第一段同埋 last 嗰段啦，誒，其實聽咗第一段，即係聽咗 last 嗰段。係啊，冇錯，冇不錯，過呢一段咧，我就覺得好得意，因為誒同埋其實後來係個歌詞啊，我當然唔識啦，即係個點樣嗰個歌詞背後嘅古仔吸引到我。嗯，係喺即係差唔多兩百年前喺德國某地啦嚇，一個教堂 嘅地下室發現咗一啲中世紀嘅詩歌。嗯咁啊誒中世紀黑暗時代就誒、呃教即係教會係好惡嘅嗰啲時代咁。係咁你諗住嗰個時代嘅詩歌都係寫下讚頌啊上帝啊，天使應嘅人口總人口應該有幾多啊？有幾多個天使可以喺個針頭，最多可以有幾多天使喺個針嘅針尖上面跳舞啊？即係講呢啲啊，又唔係喎。講埋晒啲非常之誒、呃叫做我哋會叫做好世俗嘅嘢。啱啱、聽嗰段咧， 應該有四首歌，幫我哋聽咗兩首，再聽多兩首，我驚大家會熄機。咁啊、咁啊，Carl 第二部分係就用咗呢一個詩詞嚟講，係啦就用咗詩配咗呢個音樂同合唱，嘢嘢嘢，啱啱嗰段咧就係呢、個喺度係直譯啦嚇，直譯就係喺個酒酒吧裏邊，酒吧裏邊唱啲咩？第一段咧大家都感覺到噶啦，就叫 滿腔怒火。咁嬲啲咩咧就幫唔到啦，我唔知唔識拉丁文。嗯咁啊，第二段咧顯然就飲醉酒唱噶啦嚇，唱乜嘢咧？就係我以前喺湖邊住。哦，哦，我哋平時最常見聽嗰個咧就嗰、個誒係命運女神啊第一個就係吸吞拿魚啊嘛，係咪啊？ ，Fortuna Fortuna 係啦。如果你唔覺意打多咗個 space 咧 O 就 for 俾吞 tuna 拿魚啊嘛啊。， 唔係 O for tuna 咩？嚇！呢個德文咧同埋英文嗰個歧義真係好大鑊嘅啊嚇，即係喺德文裏邊死咧係個死真係個死字點寫啊啊？就係 T O D。係啊，托咁但係英文咧呢個可以係人名嚟嘅，係啊係啊，即係個友叫死，唔知德國佬會唔會笑咧？係有有有有有個牌子都叫 Toy 啊，係啊，唔知係啊係啊，叫死牌啊，好唔老好正啊唉，攞口水講過呢啲真係。唔同完全唔同意思，即係好似嗰啲 嗰啲德國嗰啲奧奧地利嗰啲小鎮嗰啲 fucking town 嗰啲咧，啊係咪㗎 fucking 啊啊，即係佢哋想改名啊，不過誒。即係由於呢個 globalization 要搞到要改名，唔係因為因為個名有好多人走去嗰度影相喺度笑啊嘛。哦你你嗰個地方即係叫 fucking 喎，係咪啊？好好好有好有老好老禮。俾人玩噶嘛，跟住有啲人整個牌咁樣 一一畫咁啊，即係即係 low fucking 咁啊嚇咁，但係咁唔得，但係佢哋後來即係改過啲話想改名，但係改唔成啦，即係冇冇共識啊。真係咁傳啊！係啊係啊，啊你一搜索你見到好多圖片噶嘛，好出名嘅嚇，本來都唔係呢個旅遊嘅景點嚟嘅，真大鑊，係啊，咁啊意思完全唔同啦，係啊，真大鑊，唔意思識德文啊！意思完全唔同。 咁啊，喂 w a r b e r s a w 即係可以借一講下喎，呢、個你唔好以為佢係臘鴨喎，嚇我呢個冇咁諗過佢啊啊，幫過雖然我好中意食臘鴨，唔同嘅即係大指揮家嚇。誒、手底下去去指揮呢個合唱團啊係嗰個 w a r b e r s a w 即係 choir director 嚇 choral，咁就即係嗯幫 Kiflan 啊誒。 誒、Toscanini 嘅有好多歌劇 NBC 嘅時候嘅製製作啦，有好多 Robert Shaw choir 嗯 choral 咁就誒、貝九啦，四八年 NBC Toscanini 嗰個貝九亦都係佢，當時佢、哦當時佢都好後生啫，三四十歲咁樣。咁啊，今年咧即係阿 Robert Shaw 就唔死啊，一百歲啦，啱啱好 嚇、原來就啱啱睇翻啲資料就一九一六年出世嘅。係啊，咁今年咪唔死就一百歲啦嚇。嚇咁佢就誒 都幾長命嘅，九九年先至長咩？先至走八啊幾歲死啊？嚇啊加州人嚇、好嘢啊呢啲哦，美國人嚟嘅直頭係，係啊嚇咁啊咪個名都似係啲即係英 似大國人名，似大問號啊誒唔似歐洲人名咁講。嚇似啲似啲大問號啊係咪啊？啊，嗰個叫咩啊？Bennett Shaw 啊，嚇 Ben s 係咪親戚嚟㗎燒白燒白蠟嗰啲啊啊知蕭白立，嚇咁啊呢個就係羅拔燒啊係咪啊？係啊。聽個名就係知覺喂，得真係咁譯嘅喎！我見啲以前睇啲音響雜誌，係羅羅拔拔燒蕭指揮，係梗係羅拔啊得燒啦眼大。係嘛？冇理由譯做羅拔梳㗎。 唔係我我諗譯嗰個咧有讀過下書咯，因為 Bennett Shaw 譯做蕭伯南，係啊，咪都係姓蕭咯。係啊，係啊，係啊，但係 Woman 點解唔 Shaw 就叫做譯做笑啊嗰個係應該係誒鄉下話嚟嘅。嚇，點解唔叫做燒蘿蔔咧？啊咁啊，姓燒啊，我諗係中國人同埋 鬼佬嗰個姓嘅擺法唔同哦啩。人哋擺尾噶嘛，我哋擺頭。嚇咁佢咪應該姓燒咯？啊，佢係姓蕭，嚇姓邵啊，或者咁跟翻 Bennett Shaw 咪姓蕭，姓蕭咯。係咯，就係咁啦。嚇喂，整多隻呢啲咩好嘢啊怪雞嘢啊？好啊好啊定係啲冇咁怪雞嘅嘢？聽完先講啦頂得住啊頂得住啊！呢個短短地兩分零鐘，聽完先講啊！嗯好啊。 呢只咧，蕭斯達高維治嘅作品，呢、個黃金時代組曲嘅 Polka 舞曲嗰段。咁啊、聽聽下，我覺得真係同呢個迪爾的惡作劇係有得揮。啊哈咁啊，差唔多都係咁奇怪嘅一啲音調啊，成咁啊。幾好聽啦。我覺得蕭斯達高維唔係我，我記得第我第一次介紹阿周老闆聽，就好多年前聽呢只，嚇條友一路聽一路笑啊，係啊，好開心啊笑。但係周老闆好容易笑喎。 但係笑到咁癲，嗰陣時唔係㗎，而家好啲啊！笑到咁，話笑到好癲。嗯。咁啊，呢只係黃金時代係乜嚟嘅咧？係一隻誒，即係係一隻原，即係呢個組曲係改，應該我估係改編嘅，即係本來係芭蕾舞曲，一個沙漠嘅芭蕾舞。咁啊，芭蕾舞劇講乜咧？呢個係笑到碌地。係誒、呃、講呢個二十年代嘅歐洲啊，有一隊蘇聯嘅足 球隊就訪問西歐，就見到啲西歐嗰啲誒資本主義社會嘅腐敗啊，例如有呢、個嚇啲誒法西斯啊，有誒、呃黑人啊，黑人都係唔啱咁咁啊。 咁啊，跟住佢哋又俾人陷害啊，拉咗去差館啊，最後又俾人救翻啊，講啲咁嘅嘢。即係呢個 suppose 係一個喜劇啦，一個誒、呃、諷刺劇啦。咁啊、但係原來呢個芭蕾舞同足球有關，咁使唔使掉個波上去 嚇碌翻兩嘢咧？究竟哦，嚇呢、個都幾有趣啊！呢件事就係咁啊誒，即係對我嚟講，Shostakovich 嘅音樂咧，其實都係都係怪怪地噶啦。呢一隻係比較過分嗰一隻咁解嘅啫。咁啊，呢個版本咧誒、普普通通啦 m a c a r u s 做嘅指揮嘅版本啦。咁啊、可能頭先嗰個係係咪 誒芭蕾舞組曲裏邊？呢個係早，但係佢係好誒，我我呢個版本得四段，就唔齊嘅，唔唔知係誒、選段還是係嗰個波爾卡組曲啊？呢個係裏邊嘅 p o 即係個裏邊嗰個係啊，裏邊個 p o c a 咁啊誒，我應承大家一陣嗰啲係正常啲嘅。正啦， 正啦，唔係，我今日忍住手噶啦，我幾乎撳咗落第五交響曲嗰度噶啦。嚇如果又如果又又十七分鐘噶啦。 Shostakovich 啊，係啊，消失大高維先。咁誒、以前唔係好唔係好講唔得上話中唔中意啦，淨係覺得你音樂好怪啦。咁啊，我要即係咁講啦，即係唔知係咪年紀大咗咧，越嚟越覺得佢啲嘢係可以聽嘅，可以聽，好 即嘢嚟啊係等於後生嘅時候唔聽，我係唔聽 b 嘅啫，覺得啲人悶到七彩。嚇，後生都唔飲咖啡啦，細路嗰陣時有咩唔飲啊？B B 嗰陣時梗係唔飲啦。咁啊，咁啊，但係以前聽好多柴可夫斯基，而家就 我係唔會批評佢，不過冇聽嘅。咁呢個都常見嘅喎，即係誒細路仔嘅多數聽柴可夫斯基嘅喎。嚇，即係老友嚟嘅嘛！我成日都話，我點會話佢咧？真係。咁但係就慢慢，即係呢個都好喺好多人身上都發現，慢慢越嚟啊開，即係以前覺得柴可夫斯基就偶像係神嚟嘅咁滯啦，成日聽成日聽，聽好多㗎但係真係就慢慢就越嚟越聽得少嘅。嗯，嚇、 即係會有啲咁，即係都幾多人我就係咁樣咯嚇，聽到唉飽飽滯滯咁樣嚇，嚇，跟住就唔知點解，跟跟跟住就有成廿年都係聽嚟聽去，都聽過幾個。係咁啊，亦都有啲即係可能再隔得好耐嘅時候，可能又會有啲新嘅發現啊咁樣嚇，覺得柴可夫斯基 啊都幾好聽喎咁樣。嗱，我嘅煩惱就啊呢誒都暫時未發生啊！我嘅煩惱係就冇乜新發現咯，即係幾廿年嚟都。但係個欣賞嗰、個嗰個角度就可能唔同咗咯。嗱，譬如我以我等緊。我以前咧就係、會即係都係聽嗰啲俄羅斯嘅指揮家指柴記啦，嗯嚇咁、就即係嗰啲 Marinsky 啊嗰啲柴可夫斯基交響曲，誒嗰啲個個都話呢啲就係嚇 係咁啊嗱呢啲戰鬥民族先至係先至係正宗係正咁啊。啊，點知原來嗰個高加索人嚟嘅啫。咁但係我難我而家咧就比較傾向於聽嗰啲全部啲歐洲指揮指嘅柴記啦，係嚇就多翻少少結構比較細緻啊。咁誒、呃譬如誒 Günther Von 啊、 Günther Van 啊、c h e r b i d a c c i 啊嗰啲啊，咁啊哇！即係嗰種細緻係以前俄羅俄佬係冇嘅，嚇咁啊。而後來就我覺得更加啱味，咁啊後來我又發現有人講就係當時嘅樂評啊，亦評柴可夫斯基係太歐化。 what？啊， 係誒柴可夫斯基唔係喎又個啱喎個音樂語言係歐化嘅，又啱喎！係啊你相比之下，你同時間誒嗰班咩莫索斯誒莫索斯基啊、係啊 r i m s 係 k 啊 o s k o v 啊，係嗰啲嗰啲都唔係咁樣噶嘛啲嘢係。嗰啲係好俄佬噶嘛，即係唔好講普羅戈菲夫添啦，即係係係好另類普羅戈菲夫喺嗰個時代。係係冇錯，算算鬼才啊 p o k o f i 誒係啊，不過我係 我串聽，我聽得比較少，我唔啊係好熟佢，但係我係幾 OK 中意佢啲嘢。啊 p o k o f i 同 Sostakovich 我諗兩個並列啦，即係呢個我懷疑係傳統嚟嘅喎，即係 Shostakovich 蘇聯係繼承咗普羅戈菲夫啲怪嘢嘅喎。蘇聯時期嘅天才啦，兩個都係係咯，係啊。咪仲有個 Stravinsky 咧，啊睇下計唔計佢啦。 Transky 一半半啦，係啊我即係幾乎有揀咗㗎啦，不過冇揀㗎。都係好嘢嚟嘅嚇。咁啊，但係下次啊但係 誒誒柴可夫斯基就係唔唔似唔係咁俄佬嘅，反而係係啊，如果咁樣比較佢哋幾個，咪覺得佢唔俄佬咯。係啦，冇錯啦。我哋有冇咁啊推過莫莫索夫斯基？我哋有冇推過？ 嗰啲我下次啊，畫展嗰啲可能都有畫展啊，嘅。荒山之夜嗰啲，係我有啊，你有整過啦。係啊，唔我記得咗添。我下次整個好奇特嘅版本俾你聽。喂好啊好啊好啊好鬼精彩啊！好啊，嚇咁啊！我又介紹咗，我又介紹多一個誒好熱門，但係又唔係好熱門嘅版本嚇，好熱門嘅曲目，但係又唔係好熱門嘅版本嚇。咁矛盾，係帶着咁矛盾去推估。係啦，咁啊錄音都幾靚嘅嚇，咁啊 大家都聽過啦，呢啲就聽下啦。 哈哈哈哈哈！嗯，呢個版本咧就係貝多芬第九嘅第二樂章啦嚇，咁、就一個誒誒小急版啦 r e f a c i 嚇 Morto r e f a c i 不太急嘅急版啦嚇，咁、就太快，唔好食咁咁快。誒、指揮就係、都係好 underrated 嘅誒、 尤其是現代好少人提到佢嘅一個叫 Leinsdorf 啊，Eric Leinsdorf。基本上我 Leinsdorf 基本上我係唔識佢。啊，咁就係奧地利嘅一個指揮咁樣嚇，咁、就誒喺薩爾斯堡 Festival 啊做過啲 Toscanini 啊、f w e n g a 嗰啲副手啊係咁樣嗰啲啦，啊咁就奧奧地利奧地利佬，咁當然啦，即係即係喺喺英國啊，同埋喺誒 喺英國揾我食啦，咁就喺美國啊就係唔計呢個誒。Charles Munch 同埋馬天龍、桑馬天龍法國佬之後咧，就應該就係輪到佢啦，Eric Langsdorff 去接管呢個波士頓交響啦。哦，啊，咁就係一個好有名嘅一個誒、呃一個 trainer 嚟嘅，我一個我 orchestra 嘅 trainer。咁頭先你聽個背九咧，佢係每一個聲部咧， 同誒係齊輯輯係係個 execution 係無懈可擊嘅。嗯啊，咁就誒。誒個結構性掌握得非常好，不過份人呢就冇乜，就可惜就冇乜明星嘅嘅，冇乜明星臉啊！嚇，成隻條命冇明星命最簡單。即係個樣成個關德興咁樣嚇。我安德興好紅㗎，啊，或者好似嗰啲阿蘇提嗰啲大聖劈掛咁樣嚇，即係有冇 咁啊，唔係蘇提嗰啲就係又係當年即係時代唔同咗，但係佢呢啲樣咧又係冇乜明星樣啊嘛。佢個樣有啲蘇提 feel 喎。即係都係嗰啲咁你樣唔係係光頭啊，前都係嗰額冇頭髮。啲，都係嗰啲馬騮樣咁樣啦係我，嚇。即係話即係我哋都係嚇星星嘅分支。嚇，同埋佢同蘇蘇提有啲似嘅，又係指揮嗰個誒個外形咧係非常核突嘅， 即係好硬斑斑啊。 OK OK 因為 OK。蘇蘇提誒，你認以為佢學大聖劈掛噶嘛？你睇佢指揮， 好乸核突噶嘛。我又冇遭遇過啦，不過呢個題外話。係，即係好硬、好硬淨嘅啲手勢，一睇落去唔覺得係視覺嘅享受嗰種嚟嘅。卡萊人咧，你都覺得係視覺享受嚇，眯埋隻眼咧係咁發，你一睇哇藝術家麻麻地啦，其實我買咗十隻八隻呢啲，譬如呢啲 Philharmonic 啊、啊 Vienna 嗰啲咧，結果擺咗成十年都冇睇，而家唔知去邊。 DVD 哦 DVD 即係我覺嗰啲咧就即係卡萊人，一定卡萊要卡萊人嗰啲咧就好似嗰啲日本嗰啲誒著住啲誒三點式啊、啲泳衣啊，好細件嗰啲咧。 AKB 就喺度唔係 AKB，即係嗰啲再細好嗰啲着好細件嗰啲三點式嗰啲喺個沙灘度跑下跑下嗰啲啊哦，跟住揾揾個吹氣波波又彈下彈下嗰啲啊， 有冇睇過嗰啲啊？我諗起呢個食神嗰段喎。嚇、即係呢啲咁嘅好 OK，就係嗰啲啦。即係卡人咧就係比較 soft core 少少嘅，係啊，就有時咧可能會覺得誒比較即係誒軟，比較軟啲啦，覺得好靚嘅嚇，好好好靚嘅，好好華麗嘅係嚇，就未必係到肉嘅嚇，因為卡人永遠唔到肉嘅。 啊，即係我自己見解就係咁樣啦，永遠唉硬係爭係吉，即係個穴位硬係爭咗少少。就吉歪咗，硬硬歪咗。咁但係你都係舒服嘅， 都係舒服嘅。我就偏聽啦，因為細個基本上買得到嘅碟都大部分都係卡拉人，咁啊 OK 好鬼多佢嗰啲黑膠碟，咁事實上佢係大師，絕對係大師。娛樂啊娛樂巨子啦咁講啦。啊，將將個樂團基本上將個樂團可以諗得靚就係大師噶啦，已經啱啱啱啊咁但係超級大師可能你個要求又多少少嘢啦。啱啊，即係除咗喺享受嗰方面嚇。 嚇、即係啊！呢、個技師按得你幾舒服之外咧嚇，誒、呢、個嘢真係嚇、按完之後真係即刻個人都精神啲咁樣嚇，之後聰明咗，係啦嚇，咁啊即係嗰啲就係、嚇、武當派高手啊！呢啲就係、哇！好彩唔係咁大力啫。嚇咁啊誒。 A. Lans Lansdorf 咧，佢就亦都係好有奧地利嘅德奧傳統啦，係嚇，即係係係好誒結構係好好硬淨嘅，嗯嚇咁啊！哇！我想推多一隻啊，因為好少可會 我次次揀又係揀咗三次次都推唔到呢隻出嚟。揀咗差唔多四次啊。喂，咁唔好等啦。咁啊，好短嘅一個音樂，娛樂性非常豐富、非常優美嘅一個芭蕾舞嘅音樂。嗯係聽下。 哇！呢、個即係如果係日劇嗰啲咧，就即係個畫面咧，就幻想到啲蝴蝶飛出嚟啊，啲鹿走過啊，係睇下啲雀仔喺度嚇。呢個 Sir Thomas Beecham 嚇、即係最可以講係英國嚇、最偉大或者史上最偉大嘅 業餘指揮啊！啊，即係呢個咁嘅即係勁過美指馬勒個美國佬。嚇呢、個咁嘅二世祖啊偉大過，因為佢係有錢啊嘛。 OK 啊咁啊指嘅亦都係佢創團嘅一隊啊皇家愛樂啊。誒 Royal Philharmonic 係咁就佢都創過好多隊隊樂團㗎啦，咁啊誒有錢自己做老細自己指啊，咁而你話佢廢咩？ 唔唔係喎，你頭先聽呢個音樂咧，我諗誒係古誒古樂啊嚇古樂嘅嘅浮士德啊嘅裏邊嘅一個芭蕾舞音樂，一個法國嘅芭蕾舞音樂，咁、就。要玩到佢咁嘅咁嘅細緻咧，玩到啲梅花鹿都跳晒出嚟啊，蝴蝶都飛埋啊！我諗世間上都冇乜幾多個噶啦。喂同埋呢個你揀呢個版本錄得相當之好聽喎，即係雖然係單聲道，係啊， 咁啊，好好 detail 個動態又有喺度。佢佢同埋可能佢本身啲聲靚，樂隊啲聲靚。 OK OK，嚇，即係錄音，即係講真，嗰啲咁舊嘅錄音都即係又唔會好好，又唔會成啊！但係有時點解覺得有啲舊錄音啲聲咁好？我係啊，我都覺得好奇而怪。實際上有啲咁係扁，有啲又嚇，實際上有時可能係即係個樂團本身個聲係同我而家好唔同嘅。 嗯即係我以前有一個懷疑係嗰啲膽機啊，嗰啲誒嗰啲舊嘅咪啊，去加咗好多 coloration 啊， 令到啲舊嘅錄音特別悅耳順耳啲嘅。你信唔信呢套？數碼錄音咧就硬斑斑啲，好似好數碼聲啊嘛，乾淨咁樣好好咩㗎？好好多人興講㗎，而家唔興講嘅。咁但係咧，誒、我都即係即係好好有懷疑咗好多年啦。咁後來我我而家就冇呢個懷疑啦。 就我聽好多現場嘅真實嘅演奏，我聽過有一啲大師咧，譬如我一次喺加州聽誒、有個老坑誒 Arlo Bellic Bellic 嚇，咁就佢好老啦，老到行唔喐啦。咁啊拉住揸住啲 strat 咁樣拉拉琴，咁佢後生咧就同 Hi-Fis 一齊夾嗰個 Mendelssohn 嘅八重奏。哦，嚇，咁雖然佢手又震晒咁啊，你以為佢吞緊音咁樣嚇，原來拉緊㗎啦嚇。嚇 咁激動，喂，行都行唔喐啊，算啦，將就下啦，係啦，佢行嗰度行嗰兩米咁樣，即係蝸牛快過去。咁但係你聽到佢有功架嘅，即係音樂家咧就係就算佢手都震都好啦，你都聽到佢唔係普通手震嚟嘅，嗯，嚇，即係有都有有有根底嘅都係。傷心斷腸版。係啦，係可能就即係可能唔係好伶俐啊咁，但係個聲音咧， 哇膽機聲嚟嘅，嗯，即係原來唔關係膽機事，即係現場聽落去就係就係膽機聲。膽即係膽咪膽機 analog 年代嘅聲嚟嘅。係，嗯， OK，咁而有啲人咧，現場一拉咧就係數碼聲嘅，哦，嗯，啊，就係咁樣乾乾澀澀啊，唔豐富，冇乜 harmonics 啊咁啲人嘅樣。問題。嗯，咁原來現 現場係的而且確有呢種境界嘅嗯嚇。咁啊，譬如我哋聽管弦樂團，有時聽到啲現代樂團好多時勁嗰啲都係插插插插插插插聲啊嘛，即係覺得好似誒聽緊誒卡拉揚數碼錄音咁聲啊嘛嚇。 即係卡拉揚唔係數碼都係咁聲嘅，其實。係啊，咁你又覺得梗係 analog，即係可能係錄音問題啦咁樣嚇。但係我聽過一啲誒誒現場嘅誒，咁之前比較好聲 concert keyboard 啦嚇，現場嘅聲音啊，哇 analog 嗰種聲，飛利浦 analog 唱片咁嘅聲。咁即係所以話，即係可能。即係誒嗰個錄音嘅技術固然係有少少關係，但係可能佢哋本身 就已經存在呢種嗰個音色本身就有音色嘅分別差別，係係。而我哋係一路咁樣，因為我哋慣咗聽唱片啊，成有時未必對嗰個真實嘅聲音有咁好嘅判斷。冇辦法啦，其實其實現代人有機會多接觸到音樂，就係因為啲錄音啫。係冇錯嚇，Glen Glenn Gould 預言啦，當時佢就誒誒好早好後生就係退休，就係喺音樂廳上面退休，即係唔出 show。淨係錄音。係啦，佢就認佢就預言話有一日錄 音將會取替音樂會嚇，咁、就即係會即係越形成為誒誒、呃呃愛樂者嘅主要聆聽音樂嘅習慣個。主要唔係唯一。係啦咁我已經講中咗啦，而家。咁佢完全係中晒，係啊嚇咁就即係大部分人主要就係聽錄音為主係啊，就少啲去 concert，concert 係輔助，唔係你有時又你聽得多錄音，聽得多好嘢，係 又話會嫌棄呢個嫖妓渣，咁啊唔去，咁啊仲聽得更少。嚇，咁而嗰陣時咧就即係佢好少嘅，因為有啲有啲有啲音樂家咧係唔錄音，唔中意錄音，認為誒、呃不能取替現場嗰種嗰、個 experience 嘅。c h a r l i Bidacci 就係我我覺得係嘅。係啦，就唔錄音嘅。佢就話錄音就唔，it's not music，直情咁樣講嘅係。等等於睇戲咧，冇理由買一碟翻屋企睇嘅。 嚇，咁就誒，我問佢點解問 c h a r l i Bidacci，咁點解你又拍俾 Sony 嗰陣時拍嗰啲誒誒 Bookler 嗰啲即係影像啊 LD 嘅出嚟話，我話咁唔通有得睇就係音樂佢 話。It's not music，嚇就係淨係俾你睇下嚇，How my wonderful silver hair 咁啊，揈下揈下，噏佢真係神也去鬼也去，真係開兩飯。唔係嚇咁啊！但係即係有兩種唔同見解啦。咁但係 Glenn Gould 呢一種當然係即係成為咗而家嘅主流啦。係絕對係即係係喺錄音裏邊創造咗另一種音樂 嘅啱，嘅係另一表種音樂表達方式啦，係。我哋喺 YouTube 度睇啦，好多時揾咩揾唔到，咪去 YouTube 撳下咯。嚇！不過不過有時好多聲音咧，即係誒、呃尤其是樂器嘅聲音啊，係的而且確錄音係唔能夠百分百表現得到嘅。誒到而家都未得嚇誒、尤其是嗰啲我哋叫 magic 嘅，即係同埋嗰個 concert hall 互相個 interaction 係啊，有啲鳴琴嗰種、 誒多方向嗰種穿透性咧，嗰種方向感，你覺得係好似一種 即係有個 I cow 喺你前邊啊，sorry 有個 cow 喺你前邊，cow of 山啊嚇、有個山 cow 喺你前邊，即係係一嚿彩色嘅雲咁樣，係不斷變化，就唔係一粒聲音咁樣。係嚇，咁呢一個效果咧，就暫時好似錄音就做唔到啊。嚇、即係有一種不斷咁樣變化一個特形象， 即係隨住頻率啦，我哋嗰個聽覺上覺得嗰堆嘢係不斷咁樣喐緊嘅。可能同 resonance 有關啦，即係啲共振都未定。誒同埋我哋嘅心，即係聽音嗰個頻率嗰個心理學有啲關係嘅。嗯，嚇，即係對唔同頻率，我哋不斷咁樣轉變。但係用咪收咗咧，就因為用將佢變為數電子信號係播翻出嚟啊，其實都幾唔同嘅個狀態。呢個好深啊！呢個問題。係啊，唔好講因為等於深啲人唔係啊，等於啲人唔係，我反而想跟住講一樣嘢，就係、 呢個同聲有關，不過呢個實驗係同聲冇關嘅，就係、就係雀誒啲咪啲猩猩有冇語言喎？啲馬騮係就係錄咗啲聲去呃佢哋，係即係錄咗佢哋啲叫聲。 OK，呃唔到。誒、有啲呃到，有啲呃唔到，係即係有啲大概嘅意思就係、叫佢哋落嚟啊、散水啊嗰類信號，係估計係嗰啲信號，係咁啊錄咗就走去放，睇佢哋受唔受困。係咁啊個結果好似都即係五波咁樣嘅。我哋人咧 都呃到嘅喎，一時一時時。我估呃到，你試下播喺喺唔知邊喺阿白蘭嗰個窗嗰度播啲翻嚟咯，翻嚟咯，咁佢實話有鬼啊！嚇！但係你唔可以呃得太耐。係係啦，即係例如咧，即係世紀初咧，愛迪生發明呢個留聲機之後，即係即係推出留聲機之後啦嚇，咁啊啲人咧覺得哇，真嘅一樣啊，好似有個管弦樂團咧 喺你屋企度演奏咁你而。家俾我哋聽下係咪真嘅一樣？咁你諗下嗰啲聲直情好似唔知好似潛晒水咁噶嘛？係啊，個 band wave 好窄嘅啫嘛，係啊而家有術語講。咁我哋係好容易被，即係我哋個腦會令令我哋受騙噶嘛。嗯，啱啱我哋會個腦 係會幫你去呃自己啊。呃自己啦，perceive 到一啲 patterns 出嚟，係啦，即係你睇 Dis A V 嘅時候，你都呃緊自己噶嘛。所以係其實唔使 VR 嘅。你明明係對，你明明係對住你部 MacBook 嘅啫嘛，係咪啊？係有啲光喺度變緊，但係你要自己呃自己，有顏色嗯，係啊，咁啊先至會啲有顏色喺度變身體就會有啲配合噶啦。係啦。係啊，咁啊誒，但係咧你唔可以呃得太耐啊。 即係譬如你播喺白蘭嗰個窗口度播行雷，佢哇咩事啊行雷啊！你再播多次，你話我屌播播搞搞震，係啊，對喇叭嚟嘅喺度播出嚟，係嘛？通常係咁噶嘛，呃到唔呃唔到你幾多次啊嘛。會調整。係啊，就係咁咯。即係你去睇嗰啲咩 4D 嗰啲電影，特 或者迪士尼嗰類做得比較好嗰啲咧，第一次睇哇突晒出嚟啊啲嘢咁飛出嚟啊，再睇你唔覺噶啦。誒、你可以好用力咁令到自己唔覺。嚇我試過係得㗎。嚇咁但係嗰個都幾得意嘅嗰個 visual illusion，即係嗰、個嗰個其實係一個錯覺嚟㗎，就好容易 create 到出嚟。係，但我哋好神奇我哋會慢慢調整咗嘅，但係會好實好好好奇怪嘅，係即係我哋個腦唔知點解時呃到時呃唔到啊！ 我哋想去，我哋想去呃咗我哋嘅時候，佢又唔呃。誒攞唔到着數就調節咗啦，知道係假嘢。唔係我哋可能係咁唔啩。係啊，我我覺得唔係啊。你想過癮嗰陣時咧，佢就偏想呃自己，為咗過癮，佢偏偏唔俾你呃啊。 或者倒翻轉啦，你都唔知自己係呃緊自己啦，仲點呃到自己啦？即係證明現現實都係好殘酷。冇錯。啊所以我哋聽下呢啲古典音樂咧，調劑一下咧，令到我哋個現實冇咁殘酷。係啦嚇，咁啊，你聽下我哋啲即係路漢推估啲聽眾個個都嚇、一表人才噶嘛。係啊，睇得出啊。係啦，即即刻嗰、個 塊面都有光啊！真係。好似嗰本存摺打開咁。喂，時間都差唔多啦，我哋係咪係喎係啊推多咁啊即係短短地啊？嗯，你話事啊？唉，推埋呢個短短地就，我唔係我哋講定拜拜講定先拜拜啦，好啊，好啦，下禮拜再見啦，見，拜拜拜拜。 唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你估細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic， 咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝推鼓鼓鼓